Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 25-ն է, տարվա 56-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1904 թվականի այսօրը Ագրի հանրապետությունը մտավ Բրազիլիայի կազմի մեջ։ 1921 թվականի փետրվարի 25-ին 11-րդ Կարմիր բանակը մտավ Վրաստան եւ այնտեղ հաստատվեց խորթային իշխանություն։ 1952 թվականի այսօրը Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում տեղի ունեցավ 6-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերի փակման հանդիսավոր արարողությունը։ 2004 թվականի հենց այսօրը կայացավ ռեժիսոր Մել Գիբսոնի Քրիստոսի չարչարանքները ֆիլմի պրեմիերան։ 2009 թվականի փետրվարի 25-ին Ստամբուլից Ամստերդամ թռչող թուրքական Turkish Airlines ընկերության Boeing 737 ինքնաթիռ վթարի ենթարկվեց։ Այսօրը ծնվել են 1304 թվականին մարոկացի գիտնական Մուհամադ Իբն Բատուտան նա ճանապարհորդել է միջնադարյան աշխարհում 30 տարվա ընթացքում Բատուտան եղել է իսլամական աշխարհի երկրների մեծ մասում ինչպես նաև ոչ մուսուլմանական շրջաներում Կյանքի վերջին տարիներին շարադրել է իր ճանապարհորդությունների մասին, նվեր նրանց, ովքեր մտորում են քաղաքների հրաշալիքների եւ ճանապարհորդության հույզերի մասին գրքում, որը պարզապես կոչում են ճանապարհորդություններ։ Նրա ճանապարհորդությունների մասին գրառումները թույլ են տալիս պատկերացում կազմել միջնադարյան քաղաքակրթությունների մասին։ 1865 թվականի այսօրն է ծնվել զորահարամանատար Անդրանիկ Օզանյանը։ Զորավար Անդրանիկ Անդրանիկ Փաշա հայ զորահարամանատար, նա առանձնակի դեր է խաղացել հայ ազատագրական շարժման գործում։ Մասնակցել է իր հայրենի երկրի բնակավայրերի պաշտպանությանը։ 1897 թվականին Վազգեն Տերոյանի խմբի կազմում Անդրանիկը երկրորդ անգամ մտնում է Արևմտյան Հայաստան, ուր մնում է մինչև 1904 թվականը։ 1912-ից 13 թվականներին Գարեգի Նժդեի հետ միասին Անդրանիկի գլխավորությամբ հայ կամավորներից կազմակերպվում է վարշտ, որը մտնում է բուլղարական բանակի աշխարազորի կազմում եւ մարտնչում Օսմանյան կայսրության բանակի դեմ։ Բուլղարական հրամանատարությունը բարձր գնահատեց հայկական վարժի մասնակցությունը առաջին Բալկանյան պատերազմին։ Երբ մի անգամ Անդրանիկին հարցրել են, թե որոնք են եղել իր կյանքի ամենատխուր պահերը, նա պատասխանել է, որ առաջինը Զավակի մահվան լուրը լսելն էր, երկրորդը Գևորգ Չաուշի։ 1871 թվականի այսօրն է ծնվել Ուկրաինացի բանաստեղծուհի, թարգմանչուհի եւ մշակութային գործիչ Լեսե Ուկրաինկար։ 1873 թվականին իտալացի նշանավոր օպերային երգիչ տենոր Էնրիկո Կարուզոն։ 1904 թվականի այսօրն է ծնվել ազգության փայ խորթային ռազմածովային ավատոր մի փողծովակալ Վալերիան Սուրաբեկովը։ 1909 թվականին ավիացիայի գեներալ գնդապետ Սերգեյ Սարդարովը։ 1943-ի այսօրն է ծնվել անգլիացի ռոք երաժիշտ The Beatles-ի առաջին գիտարահար եւ անդամ Ջորջ Հարիսոնը։ 1959 թվականի այսօրն է ծնվել հայթարգմանիչ խմբագիր եւ գրող Սամվել Մկրչյանը։ 1953 թվականի փետրվարի 25-ին է ծնվել հայ կինոռեժիսոր, սցենարիստ եւ օպերատոր Լևո Մկրչյանը։ 1958-ի այսօրն է ծնվել հայ բանաստեղծ եւ թարգմանիչ Ավակ Եփրեմյանը։ 1983 թվականին բրազիլիացի ֆուտբոլիստ Էդուարդո Դա Սիլվան։ Այսօրը տոնում են Քուվեյթում այսօր ազգային օր է։ Այսօր փետրվարի 25-ն է, տարվա ավարտի մնաց 309 օր։